Abenduak bat gaur rastelena data hau berri hon albistegia duzue berriozar irratiaren albiste eman Ze titularrarekin erekiko dugu gaurko albistegia Xabi. Bai, garasi doinua musika bandaren eskutik Nafarroaren eguneko kontzertua. Abenduaren 3an aste azkenarekin berrio zarko doinua musika bandak kontzertua eskiniko du Nafarroaren eguna dela eta kontzertua udal entzunaretoan eginenda Eguerdiko ordu batetan sarrera doakoa izango delarik. Sahararekin elkartasuna erakutsiko du berriozarrek errefusiatuen kanpalekuetan. Urrengo ostiralarekin Saharar kanpalekuetara bideratuko dira hainbat berriozartar errefusiatuen bizi egoeraz oharrara bertan aste bat emango dute kanpalekuko familia errefusiatuekin hartu emanetan gainera berriozarko udalak laguntzen dituen Saharar proiektuak ezagutuko dituzte. Jostaio bilketa berriozarren. Hauzokidea laguntzeko elkarteak berriozarko institutoa eta mendialdea eskolaren laguntzaz egu berrietara begira jostailu bilketa antolatu du jostailuak jasotzeko puntuak hiru izango dira eskola, institutua eta aldezarra. Eta jostaiuak utxi gabe garazi berdintasun saiak jostaiuen gida kaleratu du. Gida zeina jostaiuaren aukeraketan bederatzi jarraibide gomendatzen dituen gida honek jostaiuen autaketa berdintasunean oinarritzea du helburu gainera indarkeria sustatzen ez zuten eta jasangarri diren jostaiuak kontuan hartzen ditu. Gida erabilgarria jostaiuen erosketa areagotzen den denboraldian. Eta este buruko futbol partiden emaitzak eh, errepasotuko duitugu Kirolen atalean garazi konteguzu. Gazteak berrio berriozarko zelaian donez, tebetarren kontra lehiatu ziren, utx eta galdu zer regionalean, neskak zarramontzaren aurka, iru eta bat irabazi regionalean mutilak ere partida irabazi zuten, bost eta bat urtzama taldearen aurkakoa. Kadete kategorian A taldekoak bat eta lau irabazi zuten baita B taldekoak ere azken hauek iru eta huts lehenak duonez tebetarren aurkaliatu ziren eta bigarrenak Navarro Biosladaren kontra hori xek berriozar futbol elkarteari dagozkien talde nagusien astebuka erako emaitzak. Eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain, zer dio gaurko iragarpena garazi? Zerua oso odeitzu egongo dela dio gaurko iragarpenak, euri txikia egingo du, sarriago guizetik aurrera, ipar rosagaikoa izea olubizi ebiliko da, ipar mende baldekoa nagusituz eta temperaturei daokionean, maksimoak gutxi jaitsiko dira. Eta hau izan da guztia gaurko albistegiari daokionez informazio gehiago datu zen urduetan berrio irratiaren sintonian FMko egun puntu edo urduro interneten eguzkiplaza.neten. Eguzkiplaza.neten.